أندلسن أندلسن يا أرض أندلس الحبيبة كلمي إني بكيت على فراقك فاعلمي لم تسيني عندما ناديتني فصمت لم أتكلم وقعدت عاد Ono što se desilo u Endelusu. Znači, toliko ima zanimljivih stvari u kojima se ispoljava, ispoljavaju Allahovi zakoni koje on odredio da se dešavaju među ljudima, među narodima, pogotovo muslimanima. Znači, od osvajanja, oslobađanja, ustrajnosti, uh, uzisivanja pada i svih ti detalja između se. Od vladara i namjesnika, vojskovođa, učenjaka do običnih ljudi. Znači, dovoljno da, da ovdje, kada govorimo o tim, da kažemo, jel, e, ko je od nas čuo za bitku Vadi Birbat? Gdje se ona desila? Što je ona zanimljiva? E, što bi trebali muslimani da je znaju? Odnosno, o čemu je riječ? riječ je o presudnoj bitci sa kojom su muslimani oslobodili Andalus i osvojili ga, koje je predvodio Tarih Gdje su ona desila, na kom mjestu, kakav je omjer bio vojski, koliko ona bila znača, šta to znači kod muslimana u sljedećim bitkama u istoriji. Ko je od nas čuo za bitku Darir? Bitku koja se upoređuje sa bitkom na Jermuku i Tadisiji a desila se u Endelusu. Malo prije sam spomenuo ono poznato, rašireno, o čemu se piše i prenosi spaljivanje lađa od strane Tarki Benzijana. Je to istina laž? Šta je cilj sa tom pričom? Ko je proširio? Ko je čuo za Abdurrahmana ed jednog od emevijskih prestolonasljednika ili iz porodice Emevija koji je uspio da se sačuva od Abasija koji su došli na vlast. I naša utočište u Endelusu. I uradio ono što je uradio, koji je uradio čudo. Da je s pravom nazvan od njegovog najvećeg protivnika Abasijskog halife Ebu Džafera Mensura – da je on sakro Kurejš, soko Kurejšija. To znači to je veliki apetit. Znači osoba koja sama dođe u jedno mjesto, jednu državu, nađe načina sa ciljem da očuva krv muslimana, da dođe na vlast, da uspostavi vlast, da riješi sve razmirice nesporazume, sukobe unutarnjim muslimanima, ojača državu, okupi učenu, učenjake, razvije znanje, nauku, tehnologiju, proširi islamsku državu, vrati kafire na početni položaje kada su već počeli da nagrizaju e, mladu endelesku državu. Što je priča za sebe, znači. Ko je čuo za ovog čovjeka? Za koje kaže, jel, da on nije došao u Endelus. Znači, nakon nekih 40 godina postojanja Endelusa, znači, Endel, znači muslimani u Endelusu završili svoju priču. Bili su, znači, na totalno padu, raskol, u međusobnim razvincima i ratovima. Ko je taj čovjek? Otko mu ta snaga i koga je odgojio? I na čemu je odgojen? Jusuf ibn Tashfin, koji je njegov značaj? Šta je on uradio za muslimane? Koliko je, sa kolikom je on državom vladao? Koliko je moć i snagu imao? Poznat po jednoj od najvećih pitaka u islamu, e, Zellaka, koja se desila u Endelusu, koja je produžila život i vijek muslimana u Endelusu još dvije stotine ili četiri godina. Bio sebe tome. Pa onda je Ebu Bekr Lemtuni, Ibn Omer Lemtuni, Mujahid iz Maroka, ili preciznije iz Mauritanije, koji je istovremeno živio sa Jusuf ibn odnosno bio je on namjesnik, a Jusuf ibn Tašfin njegov, njegov, od njegovih podanika i vojskovođa čovjek koji je raširio islam u, u srednjoj i sjevernoj Africi, njegovim sebebom islam je raširen u današnjih 15 država u Africi. Njegovim radom, njegovim džihadom, širenjem vida. Džihad i širenje ispravna akide. To je njegov bio život. Zamislite, 15 država da budeš sebeb da se raširi islam. Ko je čuo za tog čovjeka? Evo Jusuf Mansur, osoba koja je poznata po bitki Erek, koja se također desila u Andalusu, koju najviše pamti i bilježi govore o njoj sami e, zapadnjaci u svojim knjigama. Pa onda koja je to država ina država Muwahida? šta je karakterično za jednu, šta za drugu? Sve se to desilo Endelusu. To je toliko ibreta i događaja i pouke u tome da kada bi iščitavali i ponavljali te lekcije, vjerujte, ogromno bi znanje stekli. Narodno ispoznan izvora i, e, i, e, ispravni zaključaka izvečeno iz onog što se dešava. Jeste li čuli za mešćid u Kurtubi? Kakav je to bio mešćid? najveći meščet koji je postojao u muslimanskom svijetu, veličinom. Koliko je mogao, moglo muslimana da dođe u njih da klanja. Kako je taj mešit pretvoren, on dan danas postoji. Možemo otići samo kao, turisti da ga vidimo, a danas je taj Mešit naravno nakon pada Endelosa u Kurtubi, pretvorenog je nisu. To je danas ogromna velika, odnosno, pardon, u crkvu. Ogromna velika crkva. I dan danas. Kako se to desilo? Također, ogroman veliki mešid u Išbiliji, jednom, također jedan od tri najveća grada u Endelusu. Kada govorimo o Endelosima, to je znači sinonim za kulturu, civilizaciju, knjige, nauku, književnost i sve ostale nauke. Zapad je progledao kada su preuzeli nešto od islamske kulture i civilizacije Zendelusa, pa se pojavio preporod renesansa u Italiji na zapadu. Oni su procvjetali kad su samo nešto ukrali od muslimana. Ovo ne, kažem ja, ovo su govorili njihovi istoričari. Kada su preuzeli ono što su muslimani sačuvali, sakupili od ostalih civilizacija i kultura. Mi nismo svjesni veličine islama i muslimana i istorije ovog umeta. I koju snagu imamo. Koji potencijal postoji u islamu i muslimanima Islam je taj koji ima tu snagu da može sav hajr čitavu dunjaluka sakupiti i još ga unaprijediti. Jer takav je po sebi, sam po sebi. Jesi li čuli za dvorac Zahra ili grad Zahra? Jesi li čuli za dvorac Hamra? koji dan danas postoji? koju turisti obilazi. Jeste li čuli za bitku Iqab? Iqab znači kazna. Bitka u kojoj su muslimani bili poraženi. Velikim porazom. Koja se može uporediti sa bitkom na Huneinu. U toj bitki, što je vrlo zanimljiva stvar, muslimana je bilo mnogostruko više nego neprijateljske vojske kršćanske i kafirske. Poslije te bitke koje su muslimani izgubili ima svoje razloge zašto su izgubili, iako su bili mnogobrojniji i mnogoljudniji. Poslije te bitke, kaže istoričari, kaže nije se moglo naći ni u Endelusu, ni u Magrebu, znači Maroku i obližnjim zemljama, nije se mogao naći mladić sposoban za borbu, za rat. Toliko su porad živjeli muslimani, a ima to svoje razloge. Kako se to moglo desiti? Jeste li čuli za razloge pada Endelusa kao državi, Što su pali? što je nestala ta država. Jeste li čuli za događaje za koje mislimo da su samo kod nas se desili u Bosni? Da je u gradu Berbeštar, koji su muslimani zbog svoje slabosti i slabost u praktikovanju vjeri, držanju vjeri, predanosti dunjaluku, <clears throat> ostavljanju džihada. Predali grad jedan hršćanima, gdje im da eman, sigurnost, da im se neće ništa uraditi. Poznata stara priča, gdje su pobijeni svi muški, 40.000. A u tom mjestu istovremeno je 7.000 muslimanki djevojaka, djevica, uzeto u roblje, a ostalo pobijeno. Ima još nekoliko gradova slični događaj se desilo. Od razaranja, ubijanja, silovanja, tome slično. Sve se ovo desilo u Endonosu. I ovako možemo, znači, nekoliko predavanja sam pričam, da pričamo, navodimo, je li vam poznato ovo, jeste li čuli za ovu. Sve, sve se to desilo u Endelusu. Muslimanski istoričar su to zabilježili u detalje. To imamo sačuvano. I namjera mi je uz Allahov pomoć da pokušamo bilo šta od ovoga da spominimo i da uzmemo ibret iz toga. A prije toga imamo jedan krupan problem. A to je da odgovorimo na pitanje zašto su muslimani podigli svoje sablje, poslali svoje vojske u oslobađanje Endelusa prije Endelusa, zašto su muslimani oslobodili Sjevernu Afriku? Zašto su oslobodili Šam, Palestinu, današnju Jordanu, slične države, Siriju? Zašto su oslobodili Irak? Zašto su osvojili Perziju? Što su to muslimani radili? Otkud im pravo da čine agresiju na druge države? Nama je poznata ženevska konvencija u koji znači ovaj međunarodni znači e, međunarodni zakon današnji nakon drugog svjetskog rata koji tretira e, napad na susjednu državu šta činom agresije zabranjeno nije dozvoljeno gdje se od nas sa druge strane pokreće jel, čitav svijet pod navodnicima ako, ako se to ocijeni agresijom opće poznat zakon, znači, po ženskom konvenciji i drugim konvencijama koje su sklopljene, napasti susjednu zemlju, znači učiniti čin agresiji, uplitanje u tuđe unutrašnje poslove i tome slično. Zbog ovoga danas imamo nakaradno, neistinito i pogrešno tumačenje istorije Islama i zato o tome treba progovoriti koju riječ. Optužen je islam da se proširio sa sabljom. A kažu u Koranu imate vi muslimani la i fid din. Nema prisile u vjeru. Znači ne, kaže nema prisile u vjeri. U vjeri ima prisile. Roditelj može prisiliti dijete, e, muž može prisiliti ženu, namjesnik može prisiliti svoje podanike. Nema prisile u vjeru da se ne musliman prisili da bude musliman. Ajte, kaže, ja sam. A muslimani su sa sabljom širili islam. Odgovor na ovo, naravno, možda je mnogim vama poznato, ali nažalost, danas se u, u islamskoj literaturi, u medijima u kojima se govori o islamu, ova stvar pogrešno tumači čak suprotno od onog istinitog. Naravno, naj, naj, najjednostavniji odgovor na ovo da znamo da u islamu postoje dvije vrste džihada. Džihadu def i džihadu taleb. Džihad def, džihad odbrani. Kada muslimani brani svoje mjesto, svoju državu, svoj grad, svoj pokraj, gdje živi. Samo odbrana. Oko te vrste džihada ili borbe uglavnom nema nema nekakve rasprave i problema. To je opće prihvaćeno kod svih ljudi naroda i po ovim konvencijama koje su spomenuli, da onaj koji bude napadnut, da ima pravo da se brani. Druga vrsta džihada, džihadu taleb ili džihadu dava. Džihad taleba, džihad u kojima se traži neprijatelj u njegovom domu ili džihad dave, džihad radi dave, radi širenja islama. To je druga vrsta džihada. Na čemu je zasnovana ova druga vrsta džihada? Na tome da je islam posljednja vjera. Poslanik Mohamed Zansan, posljednji vjerovijesnik koji je poslat svim ljudima na Dunjaluku. I vađib je ovom umetu koji se odazvao poslaniku sallallahu da širi ovu vjeru svim ljudima, svim narodima, bez obzira na granicu, na boju, na izgled, na naći. Naravno tome da je ovo jel, e, vjera u kojoj je vađiv svi ljudi da uđu sa pojavom Muhammeda sallallahu alaihi sa pojavom Islama, oko toga nema potrebe navodimo argumente, to je uopće poznata stvar. Ali jedna je bitna stvar ovdje da naglasimo u kontekstu ove optužbe e, muslimanima, prema muslimanima. Kaže Allah šanu, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا I mi smo također vas učinili srednjim umetom, li tekunu šuhedale nas, da bi vi bili svjedoci protiv drugih ljudi. Kako će musliman biti svjedoci protiv drugih ljudi? Tako što će u svom mjestu, po svijetce i badetu, mešćidu, klanjanju, učenju Kur'ana? Ne. Sa širenjem Islama. Da odu i ponude drugima islama sa dajama, učenima. Ako ne mogu, spriječi im se, a spriječi im se i on ne mogu ime u osnovi, onda se vodi džihad. Svjedoci smo sa džihadom. Povede se džihad, osvoji se određeno mjesto, ponudi se tom stanovništvu da primi islam ili da ostane na, na, na svojoj vjeri bilo koju. I onda imamo huđet protiv njih. Tako svjedočimo protiv njih. Znači, dostavljanje dave, to je u stvari naše svjedočenje, a ta dava se dostavlja sa, sa džihadom. Prvenstveno, tako su jashabi radili. I zato su vodili džihad. Otkud im pravo da napadaju drugi države? to njihovo pravo je stvar naša vjerska obaveza. To je bilo obaveza, kao što je nama danas obaveza, shodno mogućnosti, da širimo ovu vjeru, da uspostavljamo šerijat, vladanje po Allahovoj vjeri. To je obaveza u umetu. I zato ne treba nasjedati na optužbe, na račun određenih skupina koja je skrenula određenim stvarima, odrica se toga optužen je ISIL, hoće islam, hoće šerijat, za terorizam, za ovo, za ono, pa su umetnuli ono što se s pravom prigovara njima, da se muslimani trebaju toga odreći. A to je šta? Pozivanje na primjenu šerijeta, vladanje po šerijetu, uspostavu šerijeta, vođenje džihada protiv kafira, ne samo odbrambenog, nego i napadačkog. To od ove vjeri. Zato ne treba biti naivan i nasjedat jer se to svjesno, svjesno protura i, i pakuje muslimanima kako ne bi znali kako bi poremećeno tumačenje vjere imali. I danas, nažalost, imamo i, i e, pod navodnicima učene koji pozivaju u takvu vrstu islama da nema potrebe da se vodi džihad, to je bila prošlost da nema potrebe da se postavlja šerijat, jer je to važno za ono doba, odgovarali, šerijatski propisi važili, za ono doba, za ono vrijeme, sada savremeno doba, sada je e, znapredovala nauka, tehnologija, da muslimani nema nikakve sjetnje da žive danas u e, pozitivnim zakonima zapadnim, da se uskladi sa njima i naravno da se, da se skrate na mešćide i na svoj privatni život i da je to stvar taj najljepši, najbolji islam. Još ako malo, još skrenu u neke tamo jel, sekte, što sufijske, što šitske, to je još bolje. Još su prihvatljiviji, još se bolje sa njima može surađivati. Politički islam, koji poziva uspostavljanje šerijata i koji zna za džihad u njegovim, sad njegovim ispunjenim šartovima, islamskim šerijetskim, to je opasni islam to u stvari onaj redukovani, vehabijski, proti kojih se bori, i on je teroristički i još je gore zacrnjen i obojen. E, muslimani ne smiju nasjesti na ovu stvar. Obaveza je učeni da protumače ovu stvar. Da razdvoje od onog pogrešnog što se radi u praksi određene skupine, od onog što je islam. Muslimani se ne bore protiv ljudi kao ljudi, niti je cilj ratovanja da bi nekog ubijali. Muslimani se bori da bi proširili vjeru. To su radili ashabi. Gdje god su uspostavili islamsku širijesku vlast, osvojili, nedugo nakon toga tu se proširio islam. Ljudi su prihvatili islam. Uspostavljena je tu pravda. Raširen veliki hajr. Međutim, danas će nam neko doći s novom šubhom. vrijeme, danas je vrijeme velike šube i A to je, pa kaže, zar se nije Islam proširio u Maleziji, Indoneziji putem trgovaca? Što je tačno, što je činjenica. Pa kaže, zašto onda da pozivamo se na džihad i da vodimo džihad kad se Islam može raširiti čega? Preko daja, mirni putem. još goru šubu, pa danas je sloboda vlada, kaže, svugdje u svijetu. Možeš otići gdje hoćeš. Na zapad, u Ameriku, Francusku, Englesku. Pozivaš u islam bez ikakvih problema, niko te ne dira. Doživljavaj, ti imaš i mešćide, imaš i ovo, imaš i ono. Čak u Izrael možeš otići. Te blige odu u Izrael. Njima dozvoli tam i u Izrael, o, drugi ne smiju, drugi ne mogu. Poznato, zbog čega? Zato što te bligija nema džihada, ni poziva džihada, odvrćaju džihada. Ovaj prigovor da se, nekoga može smatrati kao krupnijim koji ne može prežvakati. U stvari govori o tome jel, da to što se desilo u Indoneziji, Maleziji, da to u stvari izuzetak. To je izuzetak od općeg pravila. Kojeg opće pravila? Da sve one druge države koje su primile islamu, koje se raširio islam, on se desio na koji način? Sa džihadom i oružanim osvajanjem, oslobađanjem. Nemojte to zaboraviti. Islam ovdje je došao sa Turcima na Balkan. Na koji način? Sa vojskom koja je vodila džihad. I širila islamsku državu, islamsku vlast, a nakon toga su ljudi primali, ko je htio primio islam, ko nije htio, nije primio islam. Da su svi prisiljavani da primi islam, danas ne bi, ne bi, bilo, osim muslimana u ovim krajima na Balkanu. Znači nisu prisiljavani. Pa zato imamo u Srbiji, u Grčkoj, koja je toliko stoljeća bila pod turskom lašu većina je stanovnika koji su kršćani, nisu muslimani. I da spominjemo druge države. Što znači onaj koji nije htio da primi islam, nije ni primio islam. Ali je bitna stvar da je da je islam širen i ovim krajevima sa džihadom. Zahvaljujući muđahidima, Turcima, Osmanlijama, e, islamskom hilafetu, osmanlijskom, ovdje je raširen islam i mi smo plod tog islama. Alhamdulillah. Trag muđahida. To ne zaboravite. A to je na Balkanu. To isto, isto se desilo. I u Šamu i u Iraku, i u Indiji, i u krajima Kini, Pakistanu, Afganistanu, južno uh, ruskim republikama, današnjim muslimanskim, koje se osamostalile. Centralna, sjeverna Afrika, Endelus, sva ta mjesta. Sve to, na svi tim mjestima raširen islam sa džihadom. Prvo je uspostavljena islamska vlast, sa sabljom, a onda su ljudi primali islam. Primali su islam zašto? Baš kad nastavimo onaj ajt, la i krahe fid nema prisile u vjeru. Zabranjeno prisiljavati nemuslimana u vjeru doći sa oružjem, staviš na čelo, kažeš primi islam i ću te ubiti. A u nastavku ajta, kad te na ruštu minel gaj. Jasna je uputa od zablude. Nema potrebe da prisiljavaš ljude u islam. Toliko je islam kao istina, toliko je jasan. Da onaj ko hoće. znači to je jasno ko, ko znači ta istinitost ove vjere je tako jasna. Da nema potrebe da nekog tjeraš u to. Ibn je baš o tome govori o tom ajetu. Znači, je smisao. Zašto nema, zašto ne treba i nije dozvoljeno da se ljudi prisiljavaju vjeru? Zato što je jasna istina. Pojašnjena. Nema u islamu skrivenih stvari. Nemaju čega muslimani da se stide danas. Kroz svoju historiju. Znači, nema čega da se mi stidimo u islamskim osvajanjima. Pa da sebi nabijemo kompleks programa, pa, pa što se to desilo, jel? Moglo je to i drugačije, jel? što se to nije širilo, jel, samo davetskim putem. Kao što neki zapadnjaci od pokušavaju da, tako lažno predstavi da su stvari islam širio davom, a da je u stvari e, islamsko osvajanje džihad bio pljačka obična. Oni koji su vodili džihad pljačkali su. Htjeli su da ukradu i metka, da opljačkaju i da odnesu. Ali eto, islam se poširio onako, jel, od dave, od dobrote ljudi i tako dalje, i zato što ova vjera dobra. Na takav način hoće da prevari muslimane, oni orientalisti koji je poznati čovjek, je napisao e, divnu knjigu u jednom kontekstu, a pogrešnu ovo, Gdje je ubacio, jel, je ubacio, jel, e, pogrešno tumačenje historijskih događaja. Jes se islam proširio sa sabljom? U smislu širenja islamske vlasti. A primanje islama od naroda gdje se proširio islam se desio desetinama godina ili stoljećima i tako dalje. Što je opće poznata stvar, jel, eh, o tome sam ja govorio eh, eh, nekoliko prilika i treba to govoriti. Ali ne zaboravite, braću. Znači, bivša Perzijska država, od Iraka, Irana, Pakistana, Afganistana, svi drugi južno ruski republika današnji, uh, onda gdje su vladali Bizantic, Bizantici, Rimljani, današnji Šam, znači Palestina, Jordan, Sirija i tako dalje. Onda e, Turska, znači e, e, Balkan, gdje, su Turci raširili svoju vlast. Sva ta mjesta, spominjao sam, znači srednja, sjeverna, znači sve je to raširno kako, na koji način? Sa islamskim, džihadskim osvajanjima. I s ponosom to treba spominjati. S ponosom. I ne treba nasjedati na ovaj izuzetak koji se desio a to da se proširuje islam u e, Indoneziji i Maleziji putem trgovaca. Ne trebamo se obmanuti time što danas postoji sloboda u zapadnim zemljama, pod navodnicima sloboda, govora, sloboda širenja ideja, medija i tome slično, jer je ta sloboda lažna. Makar to mi imamo i primjer toga, koliko hoćete primjera toga znači na zapadnim zemljama, u zapadnim zemljama. Znači, e, sloboda širenja islama je čista laž. Zašto? Zato što muslimane puštaju da praktikuju i primenjuju od vjere samo onoliko koliko ne narušava interese te države. Kad god naruši interese te države, oni odmah uskrate muslimanima. I čak na nekim stvarima koji, jel, koji i oni sami kažu da su nebitni, nebitne. Znači, dokle god su muslimani slabi i nemoćni, imaju slobodu. Kad god ojačaju i postanu uticajni u tim zemljama, odmah se ukida sloboda. Zato se zabranjuju muslimanskim eh, djevojkama u Francuski zabranju da idu u školu pokrivene. Poslije zabranjen nikav, ne samo u Francuskoj, nego u mnogim evropskim zemljama. Kad god muslimano jača i postane jak i raširi se, odmah se skrate slobode. nema ima više sloboda. I odmah su lažne optužbe, strah od islama i onog ostalog što je poznato, što pripisuju muslimanima. Pazite, ako zapadne države, na čelu sa Amerikom, zabranjuju da se formira bilo kakva islamska država u muslimanskim zemljama, ne samo država, ni pokrajina, ma ni selo. Ako to ne daju u muslimanskim zemljama, van njihovih granica, pa šta onda, šta je onda u njihovim državama? Zar očekivati i nadati se i živjeti u zabludi da se to može desiti na zapadnim zemljama? Kao što neki kažu, jel? Kad Njemačko samo fali, kaže, još da postavi šerijat. Kaže, no, svi žive, jel? I Njemci su toliko blizu kao jel, Islama. I on čak primjenjuju, jel? Istražuju Islam i Kur'an. Znači, ako oni sprečavaju, se samo primjera Sudana, Sudan je objavio da, će uspostaviti šerijat u nekoliko pokrajina nekim pokrajinama, ne ono južnoj tamo jel, gdje je problem sa kršćanima. Digao se kijamet odmah od strane Amerike i drugih država. I ne samo to, nego bombardovali. I nisu to, nije im se dozvolilo to da uradi. Muslimanska zemlja. Nad muslimanima. A tako i druge države ne spominjemo primjera. Znači, ako oni to ne daju u muslimanskim zemljama, na način kako to radi, pa kako onda očekivati unutar njihovih država? A to nas navrća na prvo, prvobitnu stvar. A to je da propis džihada, znači on traje do sudnjeg dana. Zato učenjaci u fiskim knjigama kažu, i akideskim knjigama, el džihadu madin ila jomil qiyama džihad će trajati do sudnjeg dana. Ne misle ovdje o džihadu odbranbenom. To je u fitri ljudi, u prirodi ljudi, neko te napadne i ti se braniš. To se rodi i zna se braniti, hajvan se rodi zna se branit kada ga neko napadne. Onaj koji se ne brani, znači to ima devijaciju određenu. Nije, nije u redu to, to biće. Nego ovdje riječ o džihadu, dave i taleba. <coughs> Ja, ejuhelevine amenu, katilu levine jeluneku minel kufar. O vjernici, borite se protiv onih koji su vam blizu od kjafira. Valjeđidu fikum gilda. I neka nađu u vama, kod vas, žestinu, oštrinu i snagu. Ajet u sur Teuba. Muaz ibn Džebel je vršio dijalog sa bizantijskim vojskovođom u Palestini. Pa mu kaže ovaj vojskovođa bizantijski kaže da mi samo reci jednu stvar. Što ste vi došli da se borite protiv nas ovdje u Šamu, nas Bizantice koji smo jaka država, i to znate a imate dol bliže, imate dol druge države, jel pa mora, imate tam Habeše, imate abe, a, be Zašto se protiv njih ne borite? Oni se slaba država, svakako možete lako osvojiti. Ja. Pa mu kaže Muaz ibn Džebel, ovaj ajet koji smo malo prije rekli. Ja je ladina amenu, qatilu ladina iluneku. O vjernice, borite protiv oni jelunekom koji su blizu vas minel kufar od kafira. I neka osjete vas u žestinu, i Allah Žešanu sa bogobojaznima. Koji su bogobojazni? Koji radi po ovom A ne koji se odreću i džihada i kažu nema džihada, to je važno prošla doba džihada, samo da ulažeš truda u, čemu? U čemu truda? Da radiš, zaradiš, doneseš ženi, da kopaš, da radiš, krampaš i u firmu imaš dobru platu. To je danas džihad, kaže. Nema džihada, sam izmišlja kakav, Nema džihada. I te mjeri smo muslimani, znači, znači poniženi, da ni svoju vlastitu vjeru ne razumiju da se stide svoje historije, da nakaradno tumače i da su došli drugi da im tumači vjeru. A tako jasni ajeta i hadisa. Qatiluhum hatta la takuna fitne, wa yakuna dinu kulluhu lillah. Borite se protiv njih, koga kafira, mušrika, nemuslimana. Sve dok ne nestane fitni. Šta je fitna? Širk. Dok nestane širka i kufra. I dok ne bude sva vjera pripadala Alžešanu. Znači, muslimanima je naredba s ovim ajetom, a ima je dva ajeta u tom kontekstu, da šire vjeru, da se čitavu dunjalku. Da uspostavi islamsku vlast. Ko će primiti islam, budem dobro jest. Ko neće, uspostavili smo šehadit nad njim. Pa onda kaže poslanik sam selem u hadisu mu tefak umirtu en uqatile nas. Naređo me nam je da se borim protiv ljudi. Hatta ješhedu, svedokom bez svedoči. Da nema drugog Boga osim Allah i da sam ja Allahu poslanik i Allahu rob i kaže šta još? O yuqimu salava u zeka. I dok ne da, da obavljaju namaz i daju zekat. Umirtu Naređujem da se borim protiv ljudi. Ne kaže naređujem da, da vršim davu, da pozivam, nego da se borim. tumačenje ovog hadisa jasno. U, knjigama koje komentaršu ove hadise. Prvi učenjaci koji su komentarsali govori o džihadu. Obavezi džihada za širenje islama. Bilježi Buhari o svom sahihu. Hadis koji dokazuje to što spominju učenjaci da, će, da je da će džihad trajati do sunnjeg dana u ovom umetu. Uvijek će biti jedna skupina koja će biti na haku, na istinu. Uvijek će biti ljudi u ovom umetu koji će raditi ono što je od ove vjeri. Ma koji ih ostavio izdao. Kaže, poslanik sa sam kaže u hadisu, koji bilježi Buhari svom seju, kaže El hajru ma'akudun fi nevasiha el hajru ila jomil qiyama. Hajlu. Kaže, konji sa kojima se vrši, e, ide u džihad. Kaže, za njih je vezano, za njihov nevasi, za njihove znači, konjske glave, na njihov onaj prednji dio čelni e, dio glave od konja, u bukvalnom prevodu osnovnom, je vezan hajr do sunnjeg dana. Kojim konjima? Sa kojima se ide u džihad i vodi džihad. Pa je upitan u rivajetu kod muslima, upitan poslanik 77, kaže koji je to hajr? Koji je hajr u tome? u tim konjima sa kojim se vodi džihad. Kaže, el ajru vel magnem. Nagrada od Allaha Žešanu. Zašto nagrada? U širanju vjere, radi Islama se boriš. Da bude Allahova riječ gornja to je džihad. Zbog tog se vodi džihad. I magnem. I imaš plin. U ovom umetu je dozvoljen plin. Znači, širijanski tekstovi jasno to dan. Nakaradno tu naći to u stvar, znači, bježati od, činjenica i istine sa kojom je došla ova vjera. Naravno, ovo, se kad spušna stvar muslimana vraća na njihove mogućnosti. meste tato. Bojite se Allaha koliko možete. La yukellifullahu nefsen illa vus Allah šanom te nikoga preko njegove mogućnosti. Kad nismo mogućnosti da izvršimo ovu obavezu, držimo se ajta koji govori o čemu, kao kažem, temije dođe u ovom umetu period kada ne mogu raditi po ajetima džihada i borbe uspostavljanja islama šerijata. Onda rade po ajetima govori o saboru i pripremi. Lau Da su htjeli da izađu u džihad, pripremili bi se za džihad. Muslimani hoće da vode džihad, pripremili bi se za džihad a ovo je odgovor stvar za munafike. Zato trebamo bježati od ove osobine munafika. I još gori munafikluk. Kao što je spomenuto u vjerodoslovnom hadisu. U kojem je došlo spomenuto da je da je osobina onih da imaju znači dio nifaka u sebi munafikluka koji sebe ne postiču na džihad. Od Ebu radijallahu anhu se prenosi da poslanik rekao hadis koji bilježi muslim svom da je rekao kaže men mate ulem jahzu onaj ko umri i nije bio u džihadu, nije vodio džihad. Volem juhadith nefsahu bihi i nije svoju dušu posticao, odgajao na džihad i želju za džihadom. Kaže, mate ala šubet minifak. će sa dijelom nifaka u sebi. A tu se vraća na onaj ajet. Lau aradul huruđe la addu lehu udda. Da su htjeli izaći u džihad, pripremali bi se za njega. Zato se treba duhovno pripremati. Imanski, znanjem. Nema džihada bez znanja. Ne može se sa džehlom voditi džihad. Mora se izučiti. Mora se znati propisi džihada. Džihad ima svoje pravila. Ima svoje propise. Nije to kako se tebi i meni čefne To ima da se strast ufati za vrat. O tome treba izučavati i učiti. Prije nego što se to desi. Subhanak Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. بالله زرت المغاني مرة عرج على أهلي هناك وسلمي كانوا الملوك كانوا الملوك على الزمان وقارنوا